بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته natarajia sote tuwazima insha Allah tabaraka wa taala na wale ambao wana tatizo moja au nyingine namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atutatulie aturahisishie mambo yetu na atutengezee yale yote ambayo kwamba tunatarajia kutoka kwake subhanahu wa ta'ala Tutaendelea na kukumbushana kuhusiana na khudha aqidatak kuchukua aqida yako min alkitabi wa sunna na leo tupo katika swali la na moja ambapo shekha auliza halillahu ma'ana halillahu ma'ana je Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja nasi Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na sisi kisha shekha najibu rahimahullah asema Allahu ma'ana bisam'ihi ورؤيته وعلمه wa سبحانه Allah subhanahu yuko pamoja na sisi kwa ilmu yake na kuona kwake na kusikia kwake na swali hili limefatilizwa lile swali la kumi ambalo tuligusia katika darasa iliyotangulia eh, iliyopoulizwa aina Allah akwapi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yuko wapi na swali hili ni swali ambalo kwamba watu wengine huwa hawapendi kuulizwa ama hawapendi kusikia watu wakiulizwa. Lakini ni swali ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallama aliliuliza wakati wake yule kijakazi ambaye aliulizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama aina Allah akasema fi sama kama tulivyogusia ilivyokuja katika eh, eh, kitabu ya sahih Muslim lakini kama anavyosema Sheikh Abdul Aziz Al Sheikh hafidhahullahu ta'ala si jambo jema kuwa, kuwa, kuwaweka watu katika test ya kuwa wewe unataka tu kujua ya kuwa mtu akida yake ni gani au huyu mtu elimu yake kimefikia kiwango gani ukawa hawa unakithirisha kuuliza watu aina Allah aina Allah aina Allah naturally yani ile kiumbile mara nyingi mwanadamu ajua ya kuwa Allah yuko juu hata watoto wadogo hata wasiokuwa waislamu ambao wanaamini kuna Mungu wanajua yani eh, naturally kimaumbile ile eh, e, neche ya mwanadamu na moyo wake inamwelekeza ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu na ikiwa mtu hajui na anaamini mengine ni vyema kum, kumpasha na kumpa ilmu e, na wala isiwe ni jambo la watu kutiana katika mitihani kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala physically yeye yuko juu juu ya arshi yake ala wartafa ala arshihi Subhanahu wa Ta'ala. Lakini swali ikiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko juu ya arshi yake, je yuko pamoja na sisi? Naam Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko pamoja na sisi kupitia ilmu yake kwa sababu yeye anajua yote yanayofanyika kila sehemu wakati wowote. Allah Subhanahu wa Ta'ala anayasikia yale yote ambayo yanasemwa wa sehemu yote wakati wowote. Wa sisi kama wanadamu sisi tunasikia one information at a time, one voice at a time. Tunasikia sauti moja kwa, kwa, kwa wakati mmoja. Hatuwezi tukasikia zaidi ya sauti tatu, sauti nne wakati mmoja na tukaelewa tukafahamu ujumbe tunayopatiwa la bali tutatatizika tutasumbuka kwa sababu ya zile sauti kugongana lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika na hilo ndio maana lau wanadamu wote wakasimama katika uwanja mmoja na kila mmoja akawa anamnongoneza Allah Allah atasikia na ataweza kujibu ombi la kila mmoja wao Allah subhanahu wa ta'ala anayasikia yale yote ambayo yanasemwa katika huu ulimwengu au sauti zote katika huu ulimwengu Allah subhanahu wa ta'ala anaona kila kitu kinacho kinachofanyika katika huu ulimwengu kwa kiasi ya kuwa mdudu mchungu ambaye yuko chini ya ardhi labda eh, chini ya ardhi ya saba labda katikati ya jiwe eh, na usiku wa giza Allah subhanahu wa ta'ala anajua kiumbe chake kiko pale na yeye ndiye anayeruzuku Allahu akbar kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja nasi ndio maana Allah aliambia Nabi Musa alayhi salam na Harun qala la takhafa msiwe na hofu ya aina yoyote innani ma'akuma asma'u wa ara kwa mimi niko pamoja nanyi nasikia na naona kwa hivyo Allah anasikia mazungumzo yenu. Allah ana, anajua kilicho ndani moyoni mwenu na Allah Subhanahu wa Ta'ala anaona hali zenu. Vivyo hivyo anajua hali za adui yenu kama anavyowajua nyinyi. Kwa hivyo hakuna haja ya kuwa na wasiwasi na, ku, na, na kutatizika kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala yasma'u wa yara. Wakala sallallahu alayhi wasallam na mtume sallallahu alayhi wasallam akatupasha ya kuwa innakum tad'una samian qariban wa huwa ma'akum. Na Allah subhanahu wa ta'ala Uh, mtume sallallahu alaihi wasallam anawapasha masahaba wake kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala akiwaambia innakum hakika nyinyi tad'un mnamuomba mnamuabudu samian anayesikia kwa hivyo hakuna haja ya kupaza sauti na kupiga kelele munongoneze Allah subhanahu wa ta'ala qariban ambaye iko karibu zaidi wa huwa ma'akum na yeye Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja nanyi ay biilmihi yani kupitia ilmu yake kwa hivyo hii ni nukta muhimu sana kuelewa ya kuwa pamoja na kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko juu ya arshi yake mbali kabisa kutoka kwa viumbe vyake lakini Allah yuko karibu zaidi na wao kwa sababu anajua hali zao kuliko wanavyojua wao aliyun ala علي على ذاتا وقدرا وقهره قريب مجيب بالورى متودد kama anavyosema Sheikh Said rahimahullah ta'ala katika manhajul haq ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu kwa dhati yuko juu kicheo yuko juu kwa uwezo Allah subhanahu wa ta'ala wakati huo huo yuko karibu na waja wake anajipendekeza kwa waja wake subhanahu wa ta'ala kwa hivyo Allah yuko juu ya arshi yake lakini Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja nasi kila wakati yuko pamoja nasi vipi kwa ilmu yake kwa sababu kuwa yeye anayaona yale yote ambayo yanafanyika kila sehemu wakati wowote na anasikia yale yote ambayo yanasemwa au sauti ya aina yoyote katika ulimwengu wake kwani iko ndani ya ufalme wake subhanahu wa ta'ala wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh